Şimdi sahaların kelamına baktığımızda az suluyor az suya çok suluyor suyu ikiye ayırdıklarını görürsün zaten Kur'an sünnetten almıştır az su çok su az suyla iki kullanın altındaki ölçüde suyu kastederler çok su dedikleri zaman kısıtları iki kulla üzerinde geçiyor şimdi kulla yani iki kullanın miktarı günümüz günün ölçüsüne göre ne kadar gelecek çünkü hadiste kulletlerin altı geçer iki kulla ancak günümüz ölçü birimine göre iki kulla kaç kilo boş mesela kaç kilo suya tekabül eder o göreceğiz birazdan ancak şunu bileceğiz herhangi bir fıkıh kitabında çok su veya tefsir kitabında çok su veya az su şeklinde lafızlar bu bularsan alimlerden çok suyla iki kulla üzerine almayacaksın az suyla iki kulla ve aşağısını anlayacaksın Şimdi o zaman erleşim cümlesi daha tabi sahne daha Türkçeleşmiş şey halde Su iki kubbe miktarına ulaşırsa Veya bu su akarsıysa Yani nasıl akarsı? Bildiğimiz akarsıysa Yani daim olmayan, sabit olmayan da, Devamlı olarak akıp giden bir su ise Onu hiçbir şey kirletmez Müdahale ulaştığı zaman kirletmez Ancak ancak rengini, tadını veya kokusunu değiştirmesini hariç yani bu necaset bu suya bulaşır da iki kudreti bu suya bulaşır da suyun üç vasfından tadı, kokusu, rengi bu suyun üç vasfıdır bu üç vasfından bir tanesini değiştirirse bu su pisliğini alır mesela bu pislik dinin tek saydığı şeyden ölçüm tek saydığı şey değil bir insan gelse şu andaki bulunduğumuz odanın içerisine başın avuç toprak altı tersi yabancı gören herkes bu eve ölsen ne der ister ama şer'an temizdir yani ne o toprakta temin alıyor mesela tamam o zaman dinin iç saydığı şeyler zorlaşır aklımız bu sorun değil mesela balgam örtan pistir şer'an temizdir değil mi? Çamur, ortantik, şer'an, temizdir. Dinin saydığı şeyler mesela idrar. Bir görüşe göre ne? Kan. Büyük pislik. Leş vesaire bunlar nedir? Bunlar pislik. Tamam. Şimdi o zaman el kelimin kudan rahmi olan söylediği cümleyi anladık. Şimdi Allahu Alem bu konu fıkıh konuları içerisinde binlerce konu var beni en çok zorlayan terleten bir konu bu yani münakaşası çok ama çok uzun bir konu münakaşası çok uzun çok uzun bir konu İhtilafın çok güçlü oldu, çok güçlü oldu. İslam fukahalarının etrafında çok uzun bir şekilde münakaşa ettikleri bir mevzu kullanılmaz. Yani meseleyi tafsilatla anlaşma anlatmaya kalkışacak olursak saatlerimiz hatta tabi sahih günlerimizi alır mübala olmaksızın günlerimizi alır tabi sahih ise fıkıh kaydelerinin havalarda uçuştuğu bir mevzu ee, çok tavsiye o yüzden biz tabi bu tafsilata girmeyeceğiz bu konuda sadece üzerinden izleyiciler olarak kısa bir bilgi vereceğiz ondan sonra inşallah diğer e, mevsim e, kaldığı devam edecek o yüzden çok durmaya hazır yok önemli bir konu ama cümle kafamı çok uzun bitmez e, bu da e, dersten biraz geri bırakır şimdi öncelikle şunu söyleyelim fukahalar aralarında icma etmişlerdir ki fukahalar aralarında icma etmişlerdir ki şayet herhangi bir suya necaset karışır da bu necaset suyun rengini veya tadını veya kokusunu değiştirecek olursa bu su pis olur ve bununla ne necasetten ne de hadesten taharet mi yapılmaz bu suyla yani çünkü bu suya içinde necaset düşmüş bu suyun üç vasfından birini değiştirmiş işte o suyla sen ne bir pisliği kaldırabilirsin bir pisliği yıkamak için kullanabilirsin ne demek hadesi kaldırmak yani üzerinde bulunan cümlüğü mesela veya abdestsizliği kaldırmak için kullanılmış tamam zaildir şimdi bunda zaten icma var haniflere baktığımızda birçok alim e, icmacısı da hanif alimlerinden iman tasavvuşan mani atar zikreder onun sonra hamdeli alimlerinden nasıl kudamına kafile zikreder var ya malik alimlerinden e, iman kurtulu tefsirinde ondan sonra İbn Abdülbahçin e, icma zikreder e, şafilerden de birçok alim vesaire zikrederler icma konuda icma var yani suya küçük bir şey karışırsa üç vasfından birini değiştirirse bu sınıdır istir bunun delili zaten gayet açık ne bunun delili çünkü bu su bir kere mutlak su değil şimdi Allah subhanahu ve teala enzel müminin sana inan zahuran bir gökten temiz su bulduk veya yunuzdur aleykum müminin sana inan zahuratın o gökten su indirir sizi ne yapmak için temizlemek için şimdi içerisine necaset karışan bir su içerisine necaset karışan ve bu necasetin bu suyun üç vasfından bir tanesini değiştirdiği bu su su mudur değildir su dersen ayette bahsedilen mi? mutlak su bu ne? peki Allah hangi suyla abdest almanızı söyledim mutlak su mutlak su suyla bu su ismini alıyor mu mukayyet su ismini alıyor nasıl mukayyet yani kayıtlamışsın misliyle kayıtlamışsın o yüzden otomatikman bu ayetini ne yaptın dışına çıktı tamam Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki suyla abdest alın sen ne yapıyorsun pis suyla bir vakit atladın mukayyet kıldın Allah'ın mutlak olarak bahsettiği su ne mukayyet kıldın bu bir ikincisi aslen pis pislikler hakkında varid olan bütün deliller yani herhangi bir pislik düşün bunun hakkında pis olduğuna dair gelen bütün naslar bu hakkında da ne olmuş olur otomatikliğin uygulanmış olur neden? çünkü bu su içinin zatının ve otomatikliğin farklı bir boyuta ulaşmıştır farklı bir hal almıştır tamam su asıl halinden ki o su temiz değil mi? pis olan bir madde haline ne yapmıştır? dönüşmüştür bunda zaten icmalar Gerçi zaten bu konu hakkında net rivayet var ee, yani e, rengi tabi kokusuyla alakalı zayıf ama mani olarak sahne icma var az önceki delil de zaten delillerde söylediğimiz delillerde buna delalet Allah subhanahu aleyhi mutlakadan bahsedildiyse mukayyet bir şey ancak işgal olan konu hani dedik ya başta bu, bu konu fukahaları çok terlenmiş çok ulaşılmış konuşulduğu zaman yüzlerce sayfa Rabbimizin bilmiyoruz bu kullarının Ne bu işgal? Şu ana kadar bir işgal yok zaten icmal Su var burada içerisinde cansız bulaşmış ve şahsından beni boşalmış Burada icma var bu su bitirir Ancak işgal olan şu Eğer bu su herhangi bir suyu şey düşün iki kulleden az olursa Şimdi iki kulle ve tezgahı arada anlatalım Şimdi iki kulle Nebi Sasa'nın iki kullelik iki kulle sudan bahseden İzâ beragal ma'u kuvvetin ilerine çıkmış şey i̇bn Ömer hadisi Ahmet İbn-i Hanbel İmam Mesih şey, Ebu Davud Tirmizi rivayet ederler Hadis sahih, hadis oluyor Etrafında çok tartışılmış uzun Bir sürü ıktırap illeti, başka illetler vesaire Mükedenler olmuş, hadisin hakkında okuma tartışılmış Hadis çok uzun metin Sahihleyenler olmuş, zayıfleyenler olmuş Nafi olarak tercih edenler olmuş İbn-i Teymiye mevkuf olarak tercih edenler olmuş Yoksa uzun Bunun tartışması Ama Allahu Alem racih hadis merfu hadis sahih Şimdi Nebi Sosun diyor ki İzâ belagal ma'u kulleteyni nebi şey Su iki kule ulaştığı zaman hiçbir şey Onun hiçbir şey kirlenmez Demek ki iki kulle diye bir ölçü vermiş İki kulle ne? Şimdi bir ara e, birazdan Mevlüt'ün e, lafı gelir Mevlüt der ki cümlesinde semaniyeti artalım bir Dimeşki sekiz Dimeşki Dimeşki kızdır bu o zamanki bir Dimeşki günün 20 yaşına baktığımızda 180 kilo diyenler var 180 kilo diyenler var 90 kilo diyenler var 200 diyenler var 210 diyenler var 200 diyenler var 260 diyenler var hatta Şeyh Hüseyin Rahimallah diyor ki yani eserlerinde var ben bunu bizzat e, özellikle ilgilendim bu konuda ölçtüm tam hatırlamıyorum 87 mi çıktı vesaire yani 190 yakın falan bir e, tespiti var ala kulu hal mesele yaklaşık 180'den 250 300 400'lere kadar çıkıyor bir sürü görüş var kullanımın olduğu ee, Hanefiler kullateyni başka bir tercih etmişler Hanefilere göre mesela kullateyn bir sürüşün bir tarafını hareket ettiriyorsan diğer tarafı da hareket ediyorsan o aslında başkaları e, başka şekilde ele almışlardır çok suyu az suyu buradan bahsediyorum ama Allah u alem en güzel görüş burada kulletlerin miktarı şahsların çeşitleri e, bir çeyrek hızı bir çeyrek lira derinlemesine derinlemesine genişliğine ve uzunluğuna bir çukur düşünün içine koyulan şey çukurludur tamam yani asıl burası önemli değil şimdi şunu anladık ama iki kule diyor elimizde ne? Bir birim ölçü var. Şimdi tek ihtilaf nerede? İhtilaf şu. Eğer bu iki kulladan alınırsa hangi bir solution? İki kullayı tabi biz e, belirliyorum ki konu aç, açılsın. 180 litre veya 200 litre su diyorum. 200 litre su diyorum. Su 200 litreden az olursa su 200, 200 litreden az olursa ve bu suya necaset ulaşırsa ve necaset, necaset bu iki kuleden az olan suyun e, üç vasfından yani tabi kokusu veya benliğinin bir tanesini değiştirirse e, bu suyu hükmündedir anladın mı? Doğru. Yani nasıl iki bir su var bir hiyalde içerisinin bir miktar necaset kaldı mesela idrar dörtlü için biraz veya e, idranı yapmış şu iki, iki kulleden ne? At. Şimdilik eğer iki kulle üzerinde olursan ve bu suya necaset necaset bulaşırsan iki, iki, iki kullen üzerinde olursa ve bu suya necaset bulaşırsan biz burada neye ararız? Rengi değişti mi? Tadı veya kokusu değişti mi? Değişmedi mi? Değiştiyse pis, değişmediyse temiz. Bunda icma var ama çünkü kullara müşriksin olursa bunda ne var? bunda var böyle zaten Nebi Sallam zâbe lafalına okulların bir sürü çeşitli lafızlar var lem yahmudun hadas hadas eğer şu iki kullaya ulaşırsa o su pislik taşımaz hmm. o zaman dünya nerede? şu iki, 200 litreye ulaşırsa bu ölçü birimine varalım 200 litreye ulaşırsa ve bu suya necaset düşerse ancak ne zaman kirlenir ne zaman tüksü olduğunu biliriz üç vaktinden biri değişirse buraya, bir kadar hiç işgal yok ama 200 litrenin iki kulenin kilonun altına düştüğü an su işte burada bir laf var bazı alimler diyor ki eğer su iki kulenin altında olursa ve bu suya necaset düşerse bu necaset suyun üç vasfından bir tanesini değiştirdiğini görelim veya görmeyelim hiç önemli değil hemen hiç olduğunu görürüz hani burada şeye bakmıyoruz koklamamıza e, veya rengine bakmamıza ya tadına bakmamız hiç gerek yok hemen bu suyu ne yaparız? İslam çıkarız tamam e, bu cumhur elemanı görüşürüz su 200'den az yani düşün mesela günümüzde bunu nasıl uygularız Birinin mesela tuvaletinde bir kova var İçinde de su var Yani hacetinden sonra genelde ne yapıyorsun o kovanın içindeki sudan ihtiyacını karşılıyorsun Ama iddiamı yaparken mesela e, birkaç damla damladığını gördüm Yani sıçradığını veya damladığını gördüm o suya Bu kovanın içindeki su kaç litre olur? Yaklaşık 20 litre Tamam işte cumhur ulemaya göre bu iki zikreden az olduğu için yani iki kulların az olduğu için bu da acaba tabi korkusu rengi değişti mi değişmedi mi ona bakmaya ihtiyaç duymuyor ne yaparız direkt direkt ne yaparız hiç olduğuna etmedi olduğunu kabul edenler cumhur ulemaya şafiler hamdeliler ee, ondan sonra hanifiler yani bu iki mezhep e, aralarında ittifak etmişlerdir ki bu su neden niye böyle getiriyorlar Şöyle İbn Ömer hadisiyle İzâ belâhel mâ'u kulletin lem meclûtu şey Şu iki kulları ulaştığı zaman onu bir şey kirletmez Bunun mefhumun muhalefetine baktığımızda Hadisin mefhumuna baktığımızda Yani iki kullardan az olursa ne olurmuş? Tamam Buradan bile getiriyoruz O yüzden Nebi Sefran Harı hatta bir evi bir dağdan soruyorlar Mesela ölüm gibi çok münakaşalı bir ama işte bu hadisi böyle getiriyorlar İzâbe lağalma kulletin ilen menezzih bu şey su iki kulluğa ulaştığında onu bir şekillerini demek ki iki litreden az olursa hemen ne olmuş kirlenilmiş bu bilgi ulemaların ulemasıyla göre ancak malikilere göre ee, sonra yine Hanbeli mezhebine ben bir görüş az önceki görüş bir Hanbelilerin görüşüydü ama bu görüşte de Hanbelilerde bir görüş var hatta İmam Ahmet'in ikinci sorudur tamam ve e, bir bütün e, ehladisten bir tayir oldu tamam ve yine e, İbn-i Teymiye Rahimallahu'da Kayyum Rahimallahu'da hayır bu şu iki kullardan az olursan bunu nezaket e, değer diyemez necaset bulaşır bulaşmaz bir kirliliğine sınırlı kadın bakın buna bulaşan necaset kadının kokusunu rengini değiştirdin değiştirmedin eğer değiştirdiyse bu suyu tutarak değiştirmediyse temiz hayat yani düşün e, tuvaletin kovan içine biraz idrar sıçradı bakıyorsun buna cümle ulamaya göre idrar sıçradığı an benim ilgilenmem var sabır kokusu ben diyorum ben onu ne yaparım onu kesinlikle uygularım o suyu dökerim o suyu temizlemek caizdir şey, o suyla temizlenmek caizdir şey. ama şey dediğim gibi malikilere göre onun şu e, hamdüllerden ikinci görüş hem mezhebeler ikinci görüş hem İmam Ahmet'ten ikinci kavga olarak rivayet ediliyor ki gerçi meşhur değildir bu hamdüllerin mezhebinde ikinci görüş ondan sonra bazı e, işte hadislerden Seyyid İbn Kayyum Şeyhimiz alim olan Şeyh'in elinden atlayınız Alhamdulillah Ve birçok e, alim işte Abdullah-ı Feyzan birçok alim ne yapıyorlar? Bu suyu, bu suyu direkt saymıyorlar diyorlar ki biz bakarız büyük vasfından birini değiştirdi mi değiştirmedi değiştirdiyse o zaman pis oldu değiştirmediği müddetçe o müdafiye etki etmemiştir hükmünü alırız şimdi burada mantıkla mefhumun ortasası var yani o kadar uzun ki bunu tartışmak o yüzden bizim de bu tartışmalara girmeyeceğiz yani şu an bulunduğumuz makam da tartışma makamı değil yani ne manada tartışma makamı değil şu an biz e, fıkıh, e, fıkıh talebeli e, adı altında gidiyoruz yoksa böyle meseleleri tasarlatma değil zaten ancak buraya kadar anlattım mevzu işgali aralarında şimdi bu üç meşe cumhur ulema işte malikilere, ünlüklere düşünenlere diyorlar ki e, bizim elimizde hadis var hadis var nedir hadis? İzâbel ağarma kuvvetin bilen müddet bir şey olsun iki kulluğa ulaşıp sonra bir şey kirletmek onun iki kulluğundan az olursa kirletiyormuş malikler bunlar malikler işte bu tarife hadis tarifesi ümmetlerinin kayın bunlara şöyle cevap veriyorlar ki bu hadis sevdiğim birçok önden cevabımız var birincisi diyorlar ki bu hadis Türkçe'de bunu koymaya söyler bu mevkuftur yani sahabe sözü merfududur nebis sözünün sözüdür İbn Ömer'e mevkuftur bu hatta bunu başkaları da söyler İbn Ömer'den başka bir çok şey hadislerini söyler der sahabenin sözü olduğu için e, hüccet olmaz çeşitli şartlar vardır Ondan sonra İbn Abdullah diyor ki kulletinin ölmüsü bellidir Kimi diyor bu kadar, kimi diyor bu kadar Tabi e, belli olmayan bir şeyde Allah bize ibadet etmemizi bize mükellef kılmaz Bunu söyler mesela Rahimullah İbn-i Kayyum Rahimullah birçok e, şey getiriyor der mesela hadisin hadiste itiraf vardır hem metnen hem senedinde hem de metninde itiraf vardır sonra sayar bir sürü şey Belki bir, bir rivayette kulle dönmüş bir rivayette iki kulle dönmüş bir rivayette iki kullere üzeri dönmüş bir rivayette böyle dönmüş o metninde itiraf var ancak Allahu Alem yani cumhura muhalefet edenler yani İbn-i için İbn-i Kayyum olsun Malik olsun vesaire buna bir kere getirdiği itiraz Allah-u Alem sağlık değil ee, razı olan görüş cumhurun görüşü yani ben şahsen nefsi olarak bu konuda birçok kere görüş değiştirdim diyor görüş görüş dediğim çok uzun olduğu için ancak burada çok şerit olmamak lazım Allah-u Alem kabir sahi seneden minnet kanat ettirar yok bunun karşımıza çok uzun olduğunu o yüzden bilmeyeceğiz o yüzden Allah-u Alem razı olan buradakinin cümlenin görüşü yani şafilerin, hamdelerin ve haniflerin görüşü su iki kulleden az olursa ve ona necaset ulaştığı an biz onu tutarız ee, neden Nebi Sallallahu Aleyhi dolayı izade razanına kulletin ennekille izade razanına kulletin razanına ha gerçi bu cümle muhalefet olanlar e, diyorlar ki bu hadis izade razanına kulletin su Resulullah'a ulaştığında onu bir şekilde hadise şey nedir? Ee, mantıktır onun mefhumundan alıyorsun bizim elimizde başka bir mantık var nedir o? Ee, İnnemâ atahurun la yunekihü şey şu temiz olanı bir şey kirletmez hadisi var bizim hadisimizin bu mantığı bizim getirdiğimiz bu hadisin bunu temizlemiş olalım kendi duaları da bizim getirdiğimiz bu hadisin mantığı sizin hadisin getirdiğiniz nefsine muhalefet ediyor çalışıyor o zaman mantık nefsine mukaddemdir o yüzden biz burada mantık alıyoruz çünkü bunlar güzel cevap oluyor ki la yukaddemul mantığı alel nefsin illa idâ sağlada mantık da nefsin hiçbir zaman mantık da nefsin ancak birbiriyle çalışırsa ee, mantık nefsine mukaddemedir düşünüyor velhasıl mevzu çok uzun o yüzden diyoruz ki Allah-u Alem razı olan bir cümlenin görüşü çünkü mevzusu diyoruz izadele kalma kuvvetin ölçenedi izadele kalma kuvvetin ben mevzu su şey su iki kulla ulaştığında onu ölçek şey kullarını demek ki su iki kulla da olursa onu ölçek şey kullanılmış o yüzden mesela bugün bir insan dünya yaşayan bir insan mutfağında banyosunda tuvaletinde necaset var o yüzden zaten cumhur dedim mi şimdi sen açtığın için ucuz aslında o yüzden cumhur diyor ki siz nasıl olsa bu necasetler değiştirmeden önce kadın koksun niçin siz sayalım diyorlar bu meselelere cumhur cevap veriyor diyor ki bu değiştirmedi demiyoruz ki bu değiştirmediğini görmüyoruz çünkü neden nice nice necasetler var ki mesela ne renginde su renginde hatta belki su tadında mesela idrak Allah o yüzden değiştirmede demiyoruz değiştirmediğini görmesek bile bu tip söylüyorlar cumhur cumhur ee, yani nasıl çok uzun o yüzden açın hem devam tamam razı olan görüş bu olan evet devam edelim şayet konudan daha az olursa yani bunun cahitin karşılıklı bir mutlu kirlenmiş olur وما عدا ذلك ينقص بمخالفة النجاسة şayet su iki kulleden tahaz olursa kendisinin mecasının kavuşmasıyla kirlenmiş şey olur az önce ne yaptık? az önce zaten ne oldu? devam Yukudan ve Rahimullah diyorsun Kullenin ölçüsü 180 Birleşki Buna yakındır 180 e, ben az önce 8 bölümden karıştırıyorum Arapçasıyla benimdeki şey karıştırıyorum evet 180 ee, ve kulleten nakara da miyeten ve temaniye temaniye yani artı alemde Demeşki iki kulların ölçüsü 180 Demeşki öğretime yakındır yani bu Kudan o gün kendi yaşadığı ortamdaki ölçü durumuyla yok ki iki kulların ölçüsü 180 Demeşki öğretidir Hızlıca bir ölçü durumu var bu şehirlere göre de şu o eşki hükmüne itibar olarak yok ki 180 Demeşki hükmü iki kulle o ülke halkını anlatıyordu Türkçe çevirdiğini sadeleştirdik ne Değişik 82'de diyenler var 87 90 diyenler var Yani ben yaklaşık 10-15 kayıp verdim Günümüz 20 kişi var Bunları da anlattık zaten evet devam edelim Yürümüş Kudan Mevzim Allah diyor Eğer kızı tahir olmayan bir şey Eğer tahir olan bir şey suya karışır, suya karışır da Suyun içinde galebet çıkar Çalamadan veya da hadisi kaldırımları kullanılırsa tahoriyeti gider Rahimullah diyor ki ve intez ve kafirma imal etse bir tahiyetin ev halatahu fegalebe alesmi ev istu'mila fi raf'i hadesin selebe tahoriyetin eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse veya tahur olan bir şey suya karışır da suyun içinde galebe çalarsa veya hadesi kaldırmada kullanılırsa ne olur bu suyun tahuriyeti gider şimdi bu neden şimdi bizim elimizde temiz maddeler var değil mi şimdi öncelikle onu geçmeden önce bir ön mukaddime yapayım su üç kısma ayrılır tahur, e, tahur, tahur, necis neymiş? tahur, tahur, tahur, necis Şimdi tahır su ne? Tahır su kendisi temiz olup başkasını da başka bir şeyi de bir insan olur bir eşya olur neyse kendisi temiz olup başkasını da temizleyen su bu hangi su? asıl üzerine yaratılmış her su tamam gökten inen bizim çeşmeden evlerimizden evlerimizden çeşmelerimizden gelen akarsu deniz suyu bunları hepsi nedir? temiz olup temizleyen su böyle temiz olup temizleyen suya ne için verilir? o yüzden bu fıkıh kitabında tefsir kitabında hadis şahileriyle alakalı kitaplara baktığında kabul lafzını önce ne anlatsın? temiz olup temizleyen su ikinci su kahve su kendisi temiz olup temizleyen su kendisi temiz ama temizlemiyor yani düşün ki mesela senin elinde bir ne var? temiz su var onun içine temiz bir madde karıştı mesela çay gibi çay haline dönüştü ben de ayrı oldu e şimdi bu su içinde bir şey karıştığı halde temiz midir mi? temiz neden? içinde çünkü temiz bir şey karıştı ama suyu su olmaktan çıkardı mı tabi sahipte bilmedi çıkardı ha şimdi o temiz ama temizleyici bir temizleyemezsin tamam bunu düşün ki mesela mürekkep temiz bir maddenin yani mesela senin mürekkebi kağıdı bu elbiseye namaz kılabilir misin? kılabilirsin mürekkep temiz mürekkebin suya böyle biraz hafifleme rengi yaşıyordu böyle koyulaştırdı mavileştirdi biraz bu su temiz mi? temiz neden? çünkü içine düşen madde temiz çünkü dinleme fitlememiş peki bu su temizleyici mi? temizleyici değil onunla ne alamazsın? abdest alamazsın tamam çünkü neden? Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? mümin sema iman tazıran bir yoktan temizlendir şimdi mürekkep ulaşan bu su temiz mi? yani ayette bahseden su mu? yok ayette ne diyor? su diyor bu su hangisi şey oldu? mürekkep su arasında farklı Allah ne diyor? gökten su indirdi temizlemek için bu içine mürekkep karışan suya günde ma yani su diyebiliyor muyuz? mutlak olarak diyemiyoruz ne diyoruz? mürekkepli su Allah'ın kitabı hangisi? söz mutlak söz mukayyet sözüdür şimdi bunda zaten bir ihtilaf şimdi burada mevzu ne? müellif diyor ki eğer suda tahir olmayan bir madde düşerse tamam tahir olmayan bir şey düşürler, pişirilirse diyor suda suda tahir olmayan bir şey pişirilirse yani tahir olan bir şey pişirilirse mesela ne gelir aklına mesela fasulye temiz mi? temiz temizleyici mi? temizleyici mi? ha, böyle temiz bir madde herhangi mesela et mercimek bunlar temiz mi? temizleyici mi? temizleyici temiz olursa temizleni, temizleyici olmayan bir madde olur temiz bir suda, suda pişirirsen o sunun o su temizleyici onu özelliğini ne yapar? Şer'an şer'an ne yapar? kaybeder temizleyici olma neden? çünkü Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki sen suyla abdest al sen hangi suyla almış oldun? mercimek suyla hangi suyla? erkekler suyla hangi suyla? fasulye suyla tamam o yüzden bunda zaten e, bazı alimler bir icma zikretmişlerdir zaten ee, bu birinci e, şey oluyor şimdi diyor ki veya bu suya bir şey karışır da yani temiz bir şey karışır da suyun ismini galebe çalarsa yani ilkinde neydi pişirirsen temiz bir şey temiz bir suda pişirirsen o su temizdir ama temizleyici özelliği kaybeder veya pişirmedin direkt altın bir şey az önce verdiğim örnek gibi mürekkep altın içine tamam ne yaptı bu suyu değiştirdi yani suyun tümünü galebe çaldı artık onu su demiyorsun mürekkepli su diyorsun ne olur bu su tahir olmaktan çıkarmaya döner tahir döner yani temiz olur temizleyici olmaktan çıkar temiz olup temizleyemeyen hükmüne döner veya çünkü ayet ki veya bu su herhangi bir su hadesi kaldırmada kullanılır ise temiz olup temizleyici özelliğini kay e kaybeder nedir bu? şimdi düşün ki bunu biraz anlatalım önünde su var şimdi tabi günümüzde bu meseleler biraz bizden uzak çünkü ileride derslerde akıl bizi daha çok uygulandıran sosyal yaşantımızda, tarafımızda daha çok başımıza ve en mazlar işlenecek de ancak suçlar bazı üzerinde fıkralar çok durmuş çünkü neden eski yani bugün artık suyla taşımalardan gibi hiçbir işgal yok yani bir insan suyla abdest aldı sanırım bir de aldı suyla böyle götürdü de kollarından bir yerde birikti mesela alır mısın? ben almam taşımalar çok ama eskiden öyle değildi o yüzden Sünni'nin çok yorumları konuştular ve ha, bugün bile yaşadığımız bu e, bolluk zamanında bile bu işgallerle belki hayatımızda bir kere olsa karşılaşma imkanımız olabilir ihtimali olabilir bir çölde şimdi çölde içinde şimdi şimdi fitne gitmesinde her şey olabilir başına bir türlü şeyler görüldü şimdi burada müellif rahmanullah diyor ki e, şimdi o zaman üç şey var birincisi temiz olan bir suda temiz olan bir şey pişirilirse o su ne olur? temizleyici olmaktan çıkar ama pis de olmaz bunda icma var yine aynı düşün suyun içine e, temiz bir şey yaparsan ya da suyun içine galebe çalarsa artık bir sonu gördüğünde su diyemiyorsa mutlak su diyemiyorsa yine ne yapar bu su temizleyici olmaktan çıkar temizliyor yine ama temizleyici olmaktan çıkar bunda da icma var şimdi üçüncü kısmı Elif Rahimullah diyor ki bu zaten hamdolu o yüzden Elif'in söylediği her şey hamdolu mezarında şimdi zaten anlatım önemli öyle canlı zaten diyor ki işte Elif Rahimullah veya bu su hadesi kaldırılmada kullanılırsa bu su temizleyici olduğundan kalkar yani bu ne demek çünkü bir insanın üzerinde cünüplük var veya abdestlük var fark etmez çünkü hadet iki ayrılır tamam. cünüplük var veya abdestlük var abdestlük örnek verir birisi tuttu bir e, tatsuyu var tuttu o tatsudan abdest almaya başladı adam abdest, abdest almaya başladı elini tabi ağzına su verdi sayfada altı bulması lazım şimdi çözdüğü yüzünü vesaire yıkadı sonuna kadar en son ayaklarını yıkadı ne oldu abdest aldı ve bu suların hepsini kullandığı bak o tahta kalandan bahsediyorum kullandığı suların hepsi bir yerde birikti bu suyu şimdi adam ne için kullandı hadesi kaldırmak için işte bu adam hadesi kaldırmak için kullandığı o su temizleyici olma hükmünden Selam Rahimullah yani bu Hanbeli mezununda meşhur olan görüş budur Hanbeli mezununda meşhur olan görüş budur Şafilerde de Şafilere göre de böyledir şey. Hanifilere göre de böyledir şey. Üç mezhebe göre Şafilere e, Hanbellere ve Hanifilere göre Hadis için kullanılmış bir su Bak mesela diyelim ki ben abdest tazelemek için bir su kullanıyorum Hadesi kaldırmış olur muyum? Olmaz çünkü hades yok Bunun bizim konumuz değil Anladın mı? Hadesi kaldırmam için abdest diyorlar bu üç Veya bir adam güç verdi Üzerinde cümlelik var Güç edince bu bir hades kaldırdı mı üzerinden? kaldırdı ve bu zikrettiği su başının aşağı doğru buluşların hepsi bir yerde buluştu başkası ondan ha tabi e şuna dikkat edeceğiz yani burada e, ekstra bir fikir ulaşmayacak sadece üzerinden akıl giden su tamam mı? Tamam. E, diyorlar ki e, bu üç bu su temizdir yani tahirdir ama tahir değildir yani temizdir ama temiz değildir ürünü kaybeder hadisi kaldırmada kullanıldığı için ancak Allahu alem delillere baktığımızda böyle bir şey zahirdir delillere baktığımda zahirinde o zaten maliklere göre ve İmam Ahmet'ten diğer biri var. suyu taharette kullanmak kullanılmış bu suya olumsuz herhangi, olumsuz herhangi, olumsuz yönde herhangi bir etkisi yoktur yani o su tahırdır yani temizleyicidir e, temizdir ve temizleyicidir bir, bir insanın hadesi kaldırmak için kullandığı o su o, hadis, o su temizleyici olmasından çıkarmaz Allah-u Alem razı olan boşu çünkü icmaen zaten el aslı fınna e tahara ee, suda asıl olan taharet değil midir? suda asıl olan nedir? taharettir değil mi? aslen su nedir? temizdir ancak o suyu temizleyici vasfından çıkaracak önde bir deli olması lazım değil mi? şimdi nerede dedi şimdi bununla ilgili biraz münakaşa ediyorlar bazı deliler getiriyorlar sayıda ifade etmiyor çok uzamışsın diye tamam tutarlı bir delil yok Allah var çünkü temiz olan bu suya e, şer'an tekrar önemli bir şey olmamıştır yani bir insanın onu haber için kullanması onun temizleyici olmak onun hükmünden çıkarır bunu söylemek için bir delil gerekir böyle bir delil de yok çünkü eşyada atılan temizliktir halaka lekum ma ardı cemiyen o yerde olan her şeyi sizin için yapmıştır eşyada atılan nedir yani temiz olmaktır ancak küçüğüne veya temiz olmadığına bir bölüm görünceye kadar bir insan diyorsa ki herhangi bir kişi temiz bir suyu hadesi kaldırmak için kullanırsa bir su temizleyici olma vasfından çıkar diyorsa bir bölüm getirir tamam mı? o yüzden Allahu alem raci olan görüş nedir? Raci olan görüş nedir? Ha tabi mesela bu fakirlerin bazıları diyorlar ki mesela şöyle yaklaşıyorlar temizliği olmasından kalmıştır diyenler şöyle yaklaşıyorlar diyorlar ki bir ibadet için kullanılan bir şey başka bir ibadet için kullanılmaz bu mantıkla yaşıyorlar mesela diyorlar ki mesela nasıl ki bir köle azap ettiğinde ki bu köle azap etmek nedir? ibadet onun için bir kez azap edemezsin değil mi? köle azap etmek nedir? ibadettir değil mi? köle azap etmek ibadettir hızlı olmak olsun diyorlar ki nasıl ki sen bir köleyi azap ettin sonra o köle hür oldu sonra canın bir daha köle azap etmek istedi veya bir ibadet yapmak istedin hayır yapmak istedin o köle zaten bir daha azap ediyorum nasıl diyemiyorsun yani bir köleyi e, iki kere aynı ibadette kullanılmıyorsan şu böyledir diyorlar şimdi şuraya kadar böyle evet insan bir kere bir kere azab etsin muhudiyetine kavuşmuştur belki bir de azab edin yemiş buradan yaklaşarak tabi fazla kıyas ediyorlar üçüncü diyorlar ki ee, diyorlar ki ee, köle bir ibadet için kullanmıştır onun için bir ibadet için kullanamazsın hüküm olarak burada o yüzden kaydedir bu bir ibadet bir şeyi bir ibadet için kullandığın zaman ikinci ibadet için kullanamazsın lafında şeyler getiriyorlar ancak diyor ki uzak tutuyor. kıyas üzerinde bir kıyas neden çünkü o çöle insan zaten azab etinde o çöle ne sır olmuştur değil mi bir daha çöle azab etme isimini almak çünkü artık o çöle bir bir daha çöleye azab etmiş olacağım ama su böyle mi kullandı şu temizdir sen bunu kullandın niye temiz çünkü bitirme deri yok o yüzden bunu kullanabilirsin bu uzak bir o yüzden maliklerin dediği gibi Allah vahidim çünkü maliklerin görüştürdü maliklere göre eğer bir insan hadisi kaldırmak için bir su kullanırsa o suyun o su yine temizdir ee, bu da Allah vahidim razı olan maliklerin görüşüdür Kur'an'la Rahim Allah buyurur eğer kişi suya ve dışında herhangi bir şeyin söylediğinde ve ekliğinde Az önceki konumuzda e, bunlar işte köle mevzusu yapısıyla kıyas etmez. Diyor ki Allah-u Alem bu kıyas zorunda bir kıyas değil. Çünkü kıyasın şartlarından ibret, kıyasın şartlarından olan ibret bu konu hakkında vukuunu anlatır eğer bir kurulmuş olur kıyas edilir ancak kurulmadığı için kıyas edilir evet. bir daha oraya okun eğer işin suyunu bir şey kullanmadan olan eğer işin suyunu dışına herhangi bir şeyin kurulduğunda her bir çıkıyor kurulursa yoksa geri dönerler وإذا شك في طهارة الماء وغيره أو نظافته بنى على المكان eğer kişi su veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye katılırsa yakın üzere günah eder yani şu, e, ne demek öncelikle bu dört meselelere dört mesele bu konuda ittifak etmiştir bu icma bu konu şu eğer bir insan suyun kirliliğinde veya temizliğinde veya herhangi bir şeyin su dışında herhangi bir şeyin de olabilir şüphe ederse yakin üzere binadır yani yakini ilk hali üzerine binadır mesela şuna benzer düşün ki sen çeşmeden bütün doğru bu şunu yakinen temiz değil mi aslan bu şunu yakinen temiz ya gökten e, yağmur yağdı sen bir kaba doldurdun evinin köşesine veya bahçenin köşesine koydun bu icma nedir yakinen yani nedir sonra içeri girdim bahçeye geri döndüğümde bir tane köpek gördüm o kavun etrafında dolaşıyordu ama hiçbirini şey görmedim şimdi asıl olan bu su neydi ilk yakinen sen neyini biliyorsun şunu temiz olduğunu biliyorsun neydi şüphe kapıldın pis olur acaba bu köpek yaralı o zaman ne yapacaksın bunu asıl üzerine bina edeceksin temiz olacaksın tamam bu dört mesele görüldü böyledir bakın zaman bedai sanayiye sıfatın bize kafiye mümin e, ee, hepsine görsün var yani elma onu hepsine baktığında görsün tamam bu zaten mesela arasında ittifakta ancak burada tersine de dikkat etmek lazım bir de şu an düşün ki e, şüphesiz sonradan acaba temizlendi mi diye şüphe etsin bunu orada bir tane yok olacağım asla aldım bu nasıl olabilir çünkü bir zaten var içine bir necaset düştü ve bunun ne yaptı kokusunu değiştirdi bu su pis mi icma emme dedik zaten başını ama diyelim ki aradan 3-5 ay geçti bazen yani bu suyun ki özelliğinden su çok durduğundan dolayı içinde bulunan necaseti yok edebiliyor şu öyle bir özelliği var yani o koku belli bir süre sonra zahil olabilir anladın mı? Yani düşün ki sen sonra şüphe ettin ya acaba bunun kokusu gitmiş midir gitmemiş midir mesela burnun da tıkalı koku alamıyorsun ama akıl üzerine bina edeceksin tamam veya yani temiz veya pis suyun e, durum bu tamam yakın üzerine ne yaparsın bina edersin burada icma var yani Nebi Sallallahu şikayet ediyor birisi namazda yerlendim mi yerlenmedim diyor bazen kişi e, insanda vuku buluyor kişi bazen birbirinin arka kısmında hareketlenme hissedebilir acaba yalandı mı yalanmadı mı diyor bunda insanlar şüphe duyabilir tamam bu insanlık hali şimdi burada kişi acaba yalandı mı ayıp edemez mi bunu nasıl soracak yani her zaman asla döneceksin aslen bu insan 5 dakika önce taharet aldım yani abdest aldım kesin biliyordu sadece yerlenip yerlenmediğinde ne yaptı bir insan şüphe etti doğru mu şimdi bu şüphe eden bir insan ne üzerine bina edecek? Akıl üzerine. Çünkü Nebi Sıfır'ın ne diyor? La yantarif hatta yatma'an saytan Bu kadar mümkün hadisi mutlaka. Sizden birisi koku hissetmedikçe şey veya ses duymadıkça şey veya koku hissetmedikçe şey ayrılmasın. Yani ne? Şeki her zaman izale edilsin. Yine sevgi sevgisiyle alakalı rivayetlere baktığımızda şekilde olsun yakınlıklara bina edilsin diyor. Tamam mı? o yüzden bu zaten ittifaken bütün bu maçlarla bunu gösteriyor mesela diyelim ki sen evden çıktığında abdest aldığını biliyorsun biliyorsun onda olmuş ama abdest acaba abdestin bozuldu mu diye şüphe ne sayacaksın kendini abdestin soyduğunda ya evden abdestin çıktığını eminsin abdestin çıktığını eminsin ama sonradan şüphe ediyorsun ya acaba ben sonradan abdest aldım yoksa almadım ne sayacaksın abdesti sayacaksın asıl yerine bina edeceksin bunun da zaten fukahalar arasında ne var e, icma hatta İbn-i Teymi Rahimallah diyor ki sırf şüpheden dolayı sırf şüphe duyduğundan dolayı su hakkında ihtiyatlı davranmak ne müstehaptır ne de meşhur olur ihtiyatlı davranmak bile caiz yani ne olacak ki ben abdest alımdan hiç caiz hatta her ne kadar e, e, e birçok şey e, zayıflasa da mani olarak bütün fukahalar hemen hemen sahipler Allah-u Alem İmam Allahu Anhu ve Ömer Muhattab bir havuzun başına gidiyorlar sahabe soruyor şey ki bu havuz temiz mi kesmiyor suyu o da diyor ki yanında e, İbn Ömer ve Ömer İbn Hattab ey havuzun sahibi bundan şunları kulların maslahatı için olmuştur şimdi eğer bak bu şüphe kapısını açarsa ya şüpheye mahal bırakacak ee, bazı hükümler koyarsa bugün tabi sayısı Allah kullarının ne olduğunu çok iyi biliyor. yani kullar bunu alırlar yani bu genişliği alıp kat kat arttırarak kendi hayatlarında tatlı yani nice insanlar biliyorum ve biliyoruz da adam öğle namazında tuvalete giriyor ve sofradan dolayı tamam neredeyse ikinciyi kaçıracak buna kadar çıkamayacak acaba damladı mı 100 adım atıyor 500 adım atıyor damladı mı acaba damlamadı mı kirlendi mi abdest üstüne abdest alıyor bunların hiçbirinden caiz değil o yüzden bunları def etmek için fukahalar da zaten ittifak etmişler bu türlü şüphelerin İslam'damayı yeri yok yani çocuk dedi ki üzerine e, balkonda oynayan bir çocuk veya bir kadın balkonda temizlik yapıyor sen de binanın altından biliyorsun? balkondan çıkışladı acaba bu suya ne bir e, pislik ulaştığını acaba benim de ölçen pislik namaz olunduğundan hiçbir itibar çünkü su asıl temizdir elinde katı ödülür olmadığını beş, o suyu ne yapamazsın hiç kalamazsın Allah subhanahu wa ta'ala ona temiz hükümünü vermiştir hatta ünlü temizliği soru sormak bile meşhur değildir eğer ki o şimdi böyle suyu görüyorsun onun pisi adamı çok üzerinde böyle berraklığını bildiriyor sorman caizdir bu adama ya acaba bana pislik ulaştın mı ona göre azet dolayı sormak bile caizdir İslam bunların hepsinin ne yapmıştır kapısını kapatmıştır o yüzden dediğim gibi insanlar biliyor o kadar vesvese var ki adamda adam her namaz başında abdest her namaz başında şimdi eğer bunu nur üstünün şeklinde alsan caiz ama basırsadan dolayı alırsa bu caiz hiç kimse sahabeler gibi Allah Resulü'nün mutlaki değildi Nebi Sassal'ın buyruğu gibi ben Allah'tan en çok korkan yani Allah'tan en çok korkan Resul veya onlardan Resul'dan sonra gelen halifeler cennetten izlenenler sahabeler bunlar bir ihtiyatı yani bunlar bu dine bu namaza bu temizliğe bu kadar meraklı değiller bize biz onlardan daha mı meraklıydık onlar bu ihtiyatı almadılar ne yaptılar onlar bu ihtiyatı almadılar da bildirilerinden Ümmü Selime radıyallahu anh'a ne diyor ya Resulallah bizim bak hüküm beyan etmek için soru öğrenmek için ya Resulallah bizim bu eteklerimiz yer geçirmiyor ya ona bir pislik mekası bir pislik sağlığına başlıyor Nebi Tasarım'ı bir ondan sonra göremenin baksanız Allah Resulü Sosyal'ın sahabeler susuz kaldığı zaman bunun temin ederler değil mi? Halbuki ona e, az önce böyle bir köpek işlemiş olamaz mı? Ya yani birisi şey o toprağını zaman içtik şey atan almış olamaz mı? Hangi sahabe gelip araştırıyorlardı ben bu toprağa bir şey var mı yok mu? Burası ne yapıyorlardı? Toprak bağlıyorlardı. Bunun gibi onlar veriyorlardı. Yine bu Sosyal'ın görüyoruz arkadaşlarına şey, nasıl görüyoruz? Azer'e olan yolda giderken bu ayakkabılardan bu seslerinde götürden bir meçhide yürümüyordu Buna ayakkabısına baktığında bu sesini sabit etmişse etmiştir etmemişse ya acaba etmedi de acaba şimdi öyle kurudum bunu hiç bilindiğinde görüyor tamam yani sen pisliği görüyorsan görüyorsun görmüyorsan o temiz zaten o bir satıdan da o kaybı veriyor ayakkabısına bakın pislik görüyorsun görmediği an kendi sayılımını asıl zemedin için suya baktım berrak hali e, acaba bu suya bir şey karışmış mıdır mesela su renginde bir pislik karışmış mıdır ne olur mesela idrar su renginde idrar acaba buna karışmıyor böyle baksın bunun sonu gelmez o yüzden diyor ki burada İzâ şekketi taharatından e, gayrihi ev nezâfetihi bana alabiliyorsun eğer kişi su veya suyun içinde herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye katılırsa onun onu temizleyecek veya yakın kimse getirecek tamam. şimdi e, meseleyi fıkıhtını tahlil edin soru sormadı belki mesela diyelim ki sen evden çıktın evden çıkarken abdest aldın ama sonradan şüpheye kapıldın acaba ben sonradan tuvalete gittim veya sonradan yallandım abdesti böyle tarhan gibi bir şeyden şüphe ne yapacağım hatırlıyorum bunu onlarla böyle saydım bunu yani e, şeyden def edilmiş ben e, bölümün Ali Sosyal'ın ne diyor e, sizden birisi la yakın la yakın hatta yakın gereksiz sırf şartı hissetmedikçe ayrılmasın yani demek ki aklı denedin veya üçümüze ne yapacağım şüpheyle sevdim ve kim üzerine bina aldım bakın bunlar buraya bunun buraya kadar biliyoruz ki tuvalete girdiğini biliyorsun ben bundan bir saat önce veya iki saat önce tuvalete girmiştim biliyorum yolda gidiyordum e, sıkıştım e, Sümbül Efendi bir annemin yanından geçtim hepsini bildim mesela oraya hemen tuvaletine girdim tamam çıkarken parasını da ödedim tamam çıktım gittim işim bunları biliyorsun ama bu bir buçuk iki saatlik müddet içerisinde şüphedesin ya ben acaba ondan sonra bir arkadaşım dükkanına uğramıştım veya eve uğramıştım mutfağa yiyordum banyoya yiyordum acaba orada bir abdest almış mıydım şüphedesin ne yapacağım asıl neydi asıl abdest alalım çünkü tuvalete girmen onun için şüphe duydum acaba abdest alalım yani şüphe duymadığım ki ona akıllım onun üzerine yöneleceksin Şu anda el kaldığımız yerden devam ederiz Allah'u alem sallallahu aleyhi ve sellem